Yüce Rabbim seni sevdirmiş bana Doyulur mu senin gibi sultana Ben seni sevince can verir bana Bana çok yakınsın canım sultanım Bana çok yakınsın canım sultanım sen canlara cansın derde dermansın Gönlüme şifasın bize canansın Hasretinle gönlüm her zaman yansın Seni çok özledim canım sultanım Seni çok özledim canım sultanım Ahir zaman nebisisin efendim Ben senin sevginle yanıp küllendim Hasretini çekip bittim tükendim Sen benim yarimsin canım sultanım Sen benim yarimsin canım sultanım senin nazın geçer yüce Mevla'ya Nur cemalin benzer gökteki aya Seni seven dönüp bakmaz dünyaya Alemlere rahmet canım sultanım Alemlere rahmet canım sultanım Senin nazın geçer yüce Mevla'ya Nur cemalin benzer gökteki aya Seni seven dönüp bakmaz dünyaya Alemlere rahmet canım sultanım Alemlere rahmet canım sultanım Sen benim yarimsin canım sultanım Seni çok özledim canım sultanım Bana çok yakınsın canım sultanım Alemlere rahmet canım sultanım